Eta desafiua geugo eta gogorra da haurentako jakitez proposamenak, horre bai geugo eta handiago diela. Ordina gaiu, telefonak, tabletak, ala aspalditik hor dugun telebista zahara xalu kantiuan. Inganio numeriko hoiko, gasto diela hauren sohitzi antako aspalditik probatuik da. Egun oztakuan hoi agertzen zenez justokin galtegin degu. basabiko ikastolako jakasler jakitez eskolahunek parte hartzen jala desafio hortan. Uh, nik ez ditu, uano, enuk eh, eh, aski trebe horren uh, mena erraiten ahaldeat, bai uh, pantalla sobea ekin, adibidez, uh, be guebuia hau hertzen duk, hoi zinez, adibidez, uh, hitz bat txarkatzen dugulaik interneten, nik atzamaiten eat, geho, goguan atxikitzeko, Uh, Eiztegi bat eta antxarkatzez beno gogo jago duk. Basabiko ikastolako hauren ganat, fiantugi ebai preforzta huk behitia lehenik hunkik desafio hunek ilan. Desafioa nula bizitzen zienen jakiteko hiantugia bena sustut, basakien ez susen zentako trezneia numeriko hoik ez zien hun hentako. Ebe geho behar ez duzuntza, geho buientako ez problemak ukeiten, geho luneta eta hastia luzu eta be, ba, geoazia ez aizalo hartzen gaian eta holako problemak mm. egiten. Mm Eta geo ez dizuk behaten antegenioak ordine, be, kesatzen dizi, eh? Ah. Eta bestela dizitzu nahi hi lan egin. Gedan lok, lok hartzen begia. Eta begien tako ez dantza. Begia eta begien tako ez Bestela egiten baiak iso ez... Zer nahi eginen jago eskolan. Eta ebai ahatzeko dizu gube um, tustakatzia. Eta, eta ebai ez dakik egiten geho. Eta geho honez zuh. <laughs> <laughs> Ni bai, e, goian txukiten balin bat jesugu, ohin e, pentsatzen jesugu joi eta goizan behar eta jesugu harlan egiten. Nik, maniak e, lehen usten zizun luzaz telebista txukita, salbigiu bedezi bat ikusi zizun telebistan, eta gaitan zizun uh, hogei minuta maksimum, orden huai bedatziak, bedatziak telaik bai goizan jeta dit telebista txukita, eta hogei minuta maksimum. Covid planetza hunen denboan, Amerika jabiltia goatu da guano, eskola hanitsek parte hartzen di ordin desafio hortan, aurten hoien artian sibeoko bi ikastorek.